Joshua was acht jaar oud toen hij koning geworden het, en het 31 jaar in Jerusalem geregeer, en die naam van zijn moeder was Jeta, de dochter van Atia, uit Boska. En hij het gedoen wat reg was in die oe van die Heere en geheel en al in die weg van zijn vader David gewandel en niet rechts of links afgewijk nie. En in die achtende jaar van koning Joshua het die koning Safan, die schrijver, die sien van Aslea, die sien van Messelam, in die huis van die Heere gestuur en gesê, Gaan op na Heka, die hoge priester, en laat hy die geld optel wat in die huis van die Heere gebring is, wat die drempelwachters versamel het uit die volk, en laat hulle dit oorhandig aan die uitvoerders van die werk wat aangestel is oor die huis van die Heere, zodat hulle dit kan gee aan die wat die werk doen, wat in die huis van die Heere is om die bouwvallige plekken van die huis te herstellen aan die skrynwerkers en bouwers en messelaars, en om hout en gekapte klippe te koop om die huis te herstel. Maar daar is niet met hulle afgereken oor die geld wat in hulle hand gegee is nie, want hulle het met getrouheid gehandel. Toe sê die hoepriester Rekafis van, die schrijver, ik heb die wetboek in die huis van die Heere gevind, en ek het die boek aan Safan gegee, en hy het dit gelees. Daarna het Safan, die schrijver, bij die koning gekom en die koning antwoord gebring en gesê, die dienaars het die geld uitgeskit wat in die huis te vinden was, en dit oorhandig aan die uitvoerders van die werk wat aangestel is oor die huis van die Heere. Daarop gee Safan, die schrijver, die koning te kennen en sê, die priester Eko het mij een boek gegee. En Safan het dit aan die koning voorgelees, en toe die koning die woorden van die wetboek hoor, het hy sy kleren geskeer, en die koning het bevel gegee aan Lekko, die priester, en Akam, die sien van Safan, en Achbor, die sien van Michia, en Safan, die schrijver, en Asia, die dienaar van die koning, en gesê, gaan raadpleeg die Heere vir my en vir die volk en vir die hele jede oor die woorden van jullie boek wat gevind is, want die grimmigheid van die Heere is groot wat in ons ontvlam het omdat ons vaders niet geluister het na die woorden van hierdie boek om te handel volgens alles wat ons voorgeschreven is nie. Toe gaan die priester Elkwa en Akam en Achbor en Safan en Asja na die profetees Hilda, die vrouw van Salem, die sien van Tekwa, die sien van Aras, die kleren bewaarder, sy het in Jerusalem in die nieuwe stad gewoon, en hulle het met haar gesprek. En sy sê aan hulle, so spreek die Heere, die God van Israël, sê aan die man wat jullie na mij gestuur het, so spreek die Heere, kyk, ek breng een onheil oor jullie plek en oor sy inwoners, al die woorden van die boek wat die koning van Jeda gelees het, omdat hulle mij verlaat en vir ander goede of verruk laat opgaan het, om mij met al hul handen werk te terg, daarom zal mijn grimmigheid ontvlam in jullie plek en nie uitgeblis word nie. Maar aan die koning van Jeda wat jullie stier om die Heere te raadpleeg, aan hom moet jylle so sê, So spreek die Heere, die God van Israël, wat die woorden betreft wat jy gehoor het, omdat jou hart week is en jy jou voor die aangezicht van die Heere verneder, het jy oor wat ek oor hierdie plek en oor sy inwoners gesprek het, dat hulle een voorwerp van verbazing en vervloeking zal worden, en omdat jy jou kleren geskeer en voor my aangezicht geween het, daarom het ook al ook verhoor, spreek die Heere. Daarom, kijk, ik zal jou bij jou vaders versamel, en jy zal met vrede in jou graf versamel word, en jou oe sal al die onheil nie aansien wat ek oor hierdie plek bring nie. En hulle het die koning antwoord gebring,